Bab 6 Soko ing omae Yairus, Gusti Yesus tindak menyang ing kutha asale, yaiku kutha Nasaret. Para rasul padha nderek. Ing dina Sabat Gusti Yesus mulang ing sinagoge. Wonge kang padha ngibadah akeh banget. Nalika wong-wong mau ngrungokake piwulange, kabeh padha gumun. Wong-wong mau padha takon tinakon. Kawruwe wong kuwi oleh saka ngendi? kok dadi pinter temen. Kok kuoso gawe mujijat-mujijat bareng. Apa kuwi dudu Yesus, tukang kayu, anake Maryam kai, sing sedulur-sedulure jenenge Yakobus, Yoses, Yudas lan Simon. Sedulur-sedulure wadon rak padha manggon ana ing kutha Nasaret kene to. Wekasane wong-wong mau padha nampik marang panjenengane. Mula Gusti Yesus banjur ngandika karo wong-wong mau, Nabi Munu ana ing ngendi-endi diajeni dening wong kejaba ana ing kutane dhewe. Wonge padha ora ngajeni semono uga sedulur-sedulure. Mulane ana ing kono Gusti Yesus ora kersa damel mujizat. Mung marasake wong loro sawetara serana katumpangan astane. Gusti Yesus gumun dene wong-wong ing kono padha ora gelem percaya. Gusti Yesus banjur tindak menyang desa-desa ing sakiwa tengene kutha Nasaret, mulangake pangandikane Allah. Gusti Yesus banjur nimbali murid rolas. Murid-murid mau padha diutus loro-loro sarta padha diparingi pangwasa nundungi demit. Piwelinge marang para murite, "Kuwe aja padha nggawa apa-apa sajroning lakumu. Kejaba mung nyangking teken. Aja nggawa roti Aja sangu dhuwit. Kowe kena nganggo sandal, nanging aja nggawa klambi rangkep. Sabanjure para murite mau padha didhawuhi, menawa kowe wis oleh pondokan, manggono ana ing kono, nganti mangkat meneh nerusake lakumu. Menawa kowe mlebu ing sawijining omah, mongko kang duwe omah ora gelem nampani kowe. Ateges wong kuwi uga ora gelem ngrungokake piwulangmu. lebu kang ana ing sikilmu ketapno banjur lunga saka ing kono kuwi minangka pepeling marang wong sing duwe omah mau murid rolas mau banjur padha mangkat mulang wong-wong supaya padha mretobat akeh demit sing padha ditundungi dening murid-murid mau uga akeh wong loro sing padha diwarasake nganggo diblonyo ing lengah asmane Gusti Yesus wis kundang tekan endi-endi. Sang Prabu Herodes iya mireng bab panjenengane. Akeh wong sing ngira yen Gusti Yesus kuwi Yohanes Pembaptis. Kandane wong-wong, Nabi Yohanes Pembaptis wis wungu saka ing antarane wong mati. Mulane kagungan kasekten sing semono gedene. Nanging wong liyane ana sing kondo, "Ah, kuwi Nabi Elia." Wong liyane meneh kondo, kuwi nabi kaya dek jaman kuno biyen krungu kandhane wong sing werna-werna mau sang prabu herodes ngandika kuwi nabi yohanes maune perjurit-perjurit wis dak kon nugel gulune nanging banjur urip meneh awit maune sang prabu herodes wis ndawi para perjurit supaya nyekel nabi yohanes banjur ditahan mergo wani melehake sing prabu herodes oleh Garwo Herodias. Herodias kui bojone Filipus, sedulure Herodes. Ature Nabi Yohanes marang Sang Prabu Herodes mungkin. Sang Prabu mboten gengeng Garwo Herodias, sebab meniko semahipun Filipus sedherekipun Sang Prabu piyambak. Ia mergo nggone melehake Sang Prabu Herodes mengkono mau. Herodias ngincem incem Nabi Yohanes arep dipateni. nanging ora bisa mergo dialang-alangi dening Sang Prabu Herodes. Sang Prabu Herodes dhewe ering karo Nabi Yohanes, mulane dawuh supaya kalebokake ing pakunjaran wae nganggo dijogo temenan. Sang Prabu Herodes mirsa ya Nabi Yohanes kuwi utusane Gusti Allah. Yen Nabi Yohanes Pembaptis memulang, Sang Prabu Herodes seneng mirengake. senajan piwulang mau marakake penggalihe dadi wedi lan bingung wekasane Herodias keturutan karpe ya kuwi nalika sang Prabu Herodes lagi mengeti dina wiyosane nalika semono dianakake pesta ana ing pendopo kedaton ngulemi para penggede para perwira tentara lan para pemimpineng masyarakat ing tanah Galilea ana ing pesta kono putra-putrine Herodias mbekso apik banget gawe kepranane para tamu kabeh sarta sang prabu mulane sang prabu Herodes ngandika marang putri mau kowe kepengin apa nyuwuna wae mesti bakal tak paringi malah dawuhe mau dikanteni sumpah ngandikane aku janji bakal maringi apa wae sing kok suwun senajan nganti separuning negara pisan. Putri mau banjur metu lan matur marang ibune. Ibu, menopo ingkang kedah kula suwun dateng sang Prabu. Ibune ngajani. Nyuwuno sirai Nabi Yohanes Pembaptis. Putri mau banjur bali mlebu meneh ing pendopo kedaton nuli matur marang sang Prabu Herodes. Kawulo mugi dipun paringi sirahipun Nabi Yohanes Pembaptis. kawadahono ing baki. Mireng ature putri mau, sang Prabu Herodes kaget banget. Nanging ora bisa nulak. Jalaran wis kalah janji. Tur janji mau nganggu sumpah. Lan wis disekseni dening para tamu. Sang Prabu Herodes banjur utusan perjurit supaya nigas gulune Nabi Yohanes Pembaptis. Perjurit mau nuli mangkat menyang pakunjaran lan nigas gulune Nabi Yohanes Pembaptis. sirai diwadahi ing baki, banjur ditampakake marang putra putrine Herodias. Putri mau banjur ngaturake sirai Nabi Yohanes pembaptis marang ibune. Bareng para murid Nabi Yohanes pembaptis krungu bab iku, banjur padha teka ngukup layone lan disarekake. Para rasul padha bali saka enggone diutus dening Gusti Yesus, mulangake pangandikane Allah. Banjur padha nglumpuk sowan ing ngarsane. Apa sing wis ditindakake lan diulangake marang wong diaturake marang Gusti Yesus. Ing kono akeh wong sing padha lunga teko nganti Gusti Yesus lan para rasul padha ora berdahar. Mulane banjur ngandika marang para rasul, ayu padha golek panggonan sing sepi supaya kita bisa dhewe lan kowe bisa padha ngasu sawetara Gusti Yesus lan para murid banjur padha mrau menyang panggonan sing sepi nanging akeh wong sing padha weruh nggone tindak sarta uga padha ngerti panggonan sing arep diparani Gusti Yesus lan para rasul mau mula banjur akeh wong saka kutha-kutha ing wilayah kuno sing padha mlaku disiki. Nalika mandhap saka ing prau, Gusti Yesus pirsa wong akeh wis padha ana ing kono. Mirsani wong-wong mau Gusti Yesus mesakake awit padha kaya wedhus sing ora ana pangone. Gusti Yesus banjur paring piwulang akeh-akeh marang wong-wong mau. Bareng wis sore para rasul padha matur. Samenika sampun sonten. Mongko panggenan ngriki sepen tebih ler tebih kidul. Mila mbok tiang-tiang menika dipun dawuhana bibar kemawon, supados sami saged tumbas tetedan wonten ing dusun-dusun utawi kampung-kampung ing sakiwa tengenipun ngriki. Gusti Yesus ngandika, "Mbok kuwe wae padha menehana mangan." Para rasul padha matur, "Menapa kersa panjenengan kawula sami kisah tumbas roti pengaos kali hatus dinar kangge tiang-tiang menika Gusti Yesus ndangu kowe isih padha duwe roti pira coba tilik ana para rasul padha niliki banjur padha matur wonten roti gangsal lan ulam kalih Gusti Yesus tumuli ndawi para rasul supaya wong akeh mau diponto-ponto lan dikon lungguh ana ing pasuketan saben saponto ana sing satus, ana sing seket. Gusti Yesus banjur mundut rotine limo lan iwake loro mau. Panjenengane banjur tumengo ing langit ndedonga. Sawise mengkono, Gusti Yesus banjur nyuwil-nyuwil roti limo mau, tumuli diparingake marang para rasul supaya padha diedum marang wong-wong mau. Semono uga iwake loro, iya dicuwil-cuwil banjur diedum. kabeh padha mangan nganti wareg. Sawise padha mangan kabeh, turahane roti lan iwak diklumpukake dening para rasul nganti rolas wakul kebak. Cacahe wong lanang sing padha mangan roti lan iwak mau ana limang Gusti Yesus banjur inggal-inggal ndawuhi murid-muride supaya padha ndisiki nunggang prau menyang kutha Betsaida ing sabrangi segara Galilea. Dene Gusti Yesus nuli ndawuhi wong akeh mau supaya padha mulih. Sawise nguntapake murid-muride, Gusti Yesus banjur minggah ing gunung perlu sembahyang. Bareng wis wengi Prau sing ditunggangi para murid wis ana ing satengahe segara. Nanging Gusti Yesus isih ana ing daratan. Gusti Yesus pirsa yen para murite kanthi rekoso nggone melahi praune. Awit angine nampek. Mulane nalika kira-kira antarane jam telu lan jam 6 esuk. Gusti Yesus nusul murid-murite serono tindak napak ing segara. Tindake terus wae kaya-kaya arep ngelangkungi para murid. Bareng murid-murid weruh Gusti Yesus tindak ing banyu mengkono mau, padha ngira yen kuwi memedi. Saking wedine nuli padha jerit, sebab kabeh padha weruh sing dikira memedi kuwi lan kabeh padha kaget. Nanging Gusti Yesus banjur inggal-inggal ngandikani murid-murid mau. "Hei, ojo wedi. Iki aku." Gusti Yesus banjur minggah ing prau lan angine dadi mendo. Murid-murite padha gumun banget sebab mujizat bab roti limo wae isih njudhekake. Murid-murid mau angel banget bisane ngerti. Gusti Yesus lan para murid-e padha ndarat ing Genesaret ana ing sabrange segara Galilea. lagi wae tedak saka ing prau, wong-wong mau padha ora pangling yen kuwi Gusti Yesus. Wong-wong mau banjur padha mlayu mlebu ing kampung-kampung kuno kabeh, lan banjur padha teka meneh nggotongi wong-wong loro. Kasalehake ing kloso disowanake Gusti Yesus. Angger padha krungu yen Gusti Yesus rawuh ana ing ngendi wae, wong-wong banjur padha nyowanake wong-wong sing loro ana ing ngarsane. Saben Gusti Yesus rawuh, mbuh ana ing kampung, mbuh ana ing kutha, utawa ana ing desa, wong-wong kuno mesti padha teka lan nglumpukake wong-wonge sing loro ana ing alun-alun. Wong-wong mau banjur padha matur marang Gusti Yesus supaya wong-wong sing padha loro diparengno demek panjenengane senajan mung pucuk ing jubahe wae. mesti nuli